بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربك ربهم إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ومن عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلم الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 14. Sure İbrahim İbrahim Suresi 52 ayet olup 28 ve 29. ayetler Medine'de, diğerleri de Mekke'de inmiştir. 35 ve 41. ayetler Hz. İbrahim'in duasını ihtiva ettiği için sureye bu ad verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve onun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah Dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir. Her peygamberin ancak kendi kavminin diliyle gönderilmiş olması, bütün insanlardan tek bir dil ile, mesela Arapça ile anlaşmaları ve yalvarıp niyazda bulunmalarının istenmediğini gösterir. Zaten bir ayeti kerimede de konuşulan dillerin muhtelif olması dahi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerinden sayılmıştır. Bunun yanında bu ayeti kerimenin işaret ettiği önemli noktalardan birisi de Hakk'a davet ile uğraşanların içinde bulundukları toplumun dilini çok iyi bilmeleri gerektiği hususudur. Andolsun ki Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş kavimlerin başına getirdiği felaketi ve felaketli günleri hatırlat diye mucizelerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır. İz ancakum min ali firavun yesumunakum su'el azab ve yudab تذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد Hani Musa kavmine demişti ki Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o sizi işkencenin en kötüsüne sürmekte ve oğullarınızı kesip kendilerinizi, kızlarınızı bırakmakta olan Firavun ailesinden kurtardı. İşte bu size anlatılanlarda Rabbinizden büyük bir ibret vardır. Hatırlayın ki Rabbiniz size eğer şükrederseniz elbette size nimetini artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz, küfrederseniz hiç şüphesiz azabın çok şiddetlidir diye bildirmişti.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 Onları Allah'tan başka kimse bilmez. Peygamberleri kendilerine mucizeler getirdi de onlar ellerini peygamberlerinin ağızlarına bastılar ve dediler ki biz size gönderileni inkar ettik ve bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz. İbn Mesud radıyallahu anh hazretleri bu ayeti okuduğu zaman nesep alimleri yalancıdır derdi. Yani onlar nesepleri bildiklerini iddia ederlerken Allah bunu reddediyor. İbn Abbas da Ad, Adnan ile İsmail arasında 30 baba batın mevcuttur derdi. Buna göre ayetin manası onlar o kadar fazla idi ki sayılarını Allah'tan başka kimse bilmez demek olur. Peygamberleri dedi ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi hak dine çağırıyor. Onlar dediler ki, siz de bizim gibi bir insanlardan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. Onlar kendilerine bildirilen bunca açık delilleri ve hüccetleri ve mucizelere kani olmayarak inatları yüzünden daha başka mucizeler hatta kendilerini kahredecek, helak edecek felaketler istiyorlar ve mucizelerle adeta eğleniyorlardı. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيده Peygamberleri onlara dediler ki, evet biz sizin gibi bir insandan başka değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Hem bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.'' Kafir olanlar peygamberlerine dediler ki, elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Rableri de onlara zalimleri mutlaka helak edeceğiz diye vahyetti. Ve ey iman edenler, onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur.'' واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتي يأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم بهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد Bu ayette Hazreti Peygamber'in de memleketinden hicret edeceğine fakat sonunda onu çıkaranların yurduna malik olacağına bir işaret vardır. Peygamberler fetih istediler, Allah da verdi. Her inatçı zorba da hüsrana uğradı. Ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölümler gelecek. Oysa o ölecek de değildir ki azaptan kurtulsun. Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır. Rablerini inkar edenlerin durumuna gelince, onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından da hiçbir şeyi elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur.'' Allah Teala kafirlerin amellerini fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzetmektedir ki onların ameli ne kadar iyi ve çok olursa olsun sonuç itibariyle ahirette fayda vermeyecektir.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 O dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Kıyamet gününde hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar büyüklük taslayanlara diyecekler ki, biz sizin tabilerinizdik. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz? Onlar da diyecekler ki ne yapalım?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 Ben de size vaat ettim ama size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi inkara çağırdım. Siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin.'' Beni levmetmeyin, kendinizi levmedin. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuşkusuz daha önce ben beni Allah'a ortak koşmanızı reddettim. Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip de iyi işler yapanlar Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaktırlar. Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyleyecekleri şey selam, selamdır. Selam her türlü kötülüklerden, meşakkattan, mihnet ve kusur ve afattan kurtarmak demektir. Müminler hem dünyada hem de ahirette karşılaştıkları zaman birbirlerine böyle bir duada bulunurlar. Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzer. Güzel söz güzel ağaca benzetiliyor. Çünkü ağacın diri kalması için nasıl sulanmaya, bakılmaya ihtiyacı varsa, bunlar bulunmadan kurursa, kalpteki iman ağacı da böyledir. Eğer sahibi faydalı ilim, sahih amel, zikir ve tefekkürle her zaman bakıp onu gözetmezse kuruyabilir.'' Bir hadisi şerifte elbise nasıl yıpranıyorsa, eskirse kalpteki iman da öylece yıpranır, eskir.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 öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Bir önceki ayette Allah Teala güzel sözü güzel ağaca benzetmiştir. Çünkü güzel sözün meyvesi, güzel amel, güzel ağacın ürünü de faydalı meyvedir. Müfessirlerin açıklamalarına göre güzel sözden maksat kelime-i şehadettir. Bu kelime dışta ve işte daima güzel amellerin meydana gelmesine sebep olur. Allah'ın razı olacağı her güzel iş bu kelimenin meyvesidir. Aşağıdaki ayette geçen kötü kelimeye gelince o da Allah'ı inkar etmektir. Bu kelime her türlü fitnenin fesadın, felaket ve musibetin kaynağıdır. Kötü söz hem dünyada hem de ahirette insanın felaketlere sürüklenmesine sebep olur. Dolayısıyla aşağıdaki ayette de kötü söz kötü bir ağaca teşbih edilmiştir. Kötü bir sözün misali gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Allah Teala sağlam sözle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapa sağlam tutar.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 De ki, istediğiniz gibi yaşayın. Çünkü dönüşünüz ateşedir. İman eden kullarıma söyle, namazlarını dosdoğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli açık harcasınlar. O öyle lütufkar Allah'tır ki Gökleri ve yeri yarattı.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 şeyden verdi. Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Hatırla ki İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim bu şehri Mekke'yi emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Çünkü onlar putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Rabbim şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan ve pek esirgeyensin. Hz. İbrahim aleyhisselam Allah Teala'nın putperestleri bağışlamayacağını henüz bilmiyordu. Onun için onların da bağışlanmasını temenni etti. Müşriklerin bağışlanmayacağını anladıktan sonra artık onların affı için dua etmedi. Ey Rabbimiz, ey sahibimiz, namazı dosdoğru kılmaları için ben neslinden bir kısmını senin beyti hareminin Kabe'nin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettirici kıl da ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. Rivayet edildiğine göre Hazreti İbrahim'in hanımı Sare'nin Hacer isminde bir cariyesi vardı. Onu kocası Hazreti İbrahim'e verdi ve İbrahim Aleyhisselam'ın ondan İsmail adında bir oğlu dünyaya geldi. Hazreti İbrahim onları alarak Mekke'ye götürdü. Kabe yakınlarında bir yere iskan etti. Mekke susuz, çorak ve kayalık bir yerde Allah Teala Hazreti İbrahim'in duasını kabul etti. Orada zemzem diye anılan su fışkırdı. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de açıklayacağımızı da iyi bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfettin. Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı eşitendir. Rivayete göre İsmail aleyhisselam doğduğu zaman babası 99 yaşındaydı. İshak aleyhisselam da doğduğunda 112 yaşındaydı. İshak peygamber İsmail'den 13 sene sonra Ey Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et. Ey Rabbimiz, amellerin hesap olacağı gün beni, ana ve babamı ve müminleri bağışla.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 Kendilerine azabın geleceği bu yüzden zalimlerin ey Rabbimiz yakın bir müddete kadar bize süre ver de senin davetine uyalım.'' ve peygamberlere tabi olalım diyecekleri gün hakkında insanları uyar. Onlara denilir ki daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin etmemiş miydiniz? Sizden önce kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara nasıl muamele ettiğimizi size apaçık belli oldu ve size misaller de verdik. Hilelerinin cezası Allah katında malum iken onlar tuzaklarını kurmuşlardı. Halbuki onların hileleriyle dağlar yerinden gidecek değildi. Nihayet onların hileleri de Allah'ın iznine bağlıdır.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 Çünkü Allah mutlak üstündür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Yer başka bir yer, Gökler de başka bir gökler haline getirildiği sırada insanlar bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir. Yerlerin başka bir yer, göklerin de başka bir gökler olması konusunda Yapılan yorumlar arasında şunlar da vardır. Yer ateşe, gökler de cennete dönüşecek. Yer gümüş gibi bembeyaz üzerinde kan dökülmedik, günah işlenmedik, bambaşka bir yer olacak. İbn Abbas radıyallahu anh hazretlerinden bir rivayete göre yer yine bu yerdir. Ancak sıfatları değişecek. Kısacası dağları yürüyecek, denizleri yarılacak, her taraf düz olacak. Eğrilik, büyürlük görülmeyecektir. O gün günahkarların zincire vurulduğunu görürsün. Onların gömlekleri katırandandır. Yüzleri de ateş bürümektedir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için onları diriltecek. Kuşkusuz Allah hesabı çabuk görendir. İşte bu Kur'an işte bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar Allah'ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir.